Ti si mi gospodaru obećao da me nećeš osramotiti na danu proživljenja. Da me nećeš ostaviti na cjedilu na danu kada budem proživljen. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala inni aramtu džennete ala l-kafirin. Ali ja sam zabranio džennet nevjernicima. Ovaj hadis bilježi imam i muslim. Naišao Ibrahim salatu a.s. pored svoga babi, onaj koji ga je, koji je bio sebe posle Allaha Želešanu njegovog dolaska na ovaj svijet. I zna Ibrahim salatu a.s. da njegov babo srlja i hoće džahennem. I u tom pravcu je krenuo. Pa Ibrahim salatu a.s. se obraća Allahu tabarake wa ta'ala tražeći, pošto zna da je on Halilur Rahman, da je on poseban prijatelj sa Allahom Želešanuhu, to jeste da ga je Allah Želešanuhu podigao na posebne stepene i dao mu poseban epitet Halilur Rahman, da je on poseb, u posebnom prijateljstvu sa Allahom Želešanuhu, pa on indirektno hoće kazati, ja rab, ovo je moj otac, Ali Allah Đelešanu kaže, ja sam zabranio džennet nevijenicima. Draga moja braćo, mi svaki dan možda emotivno posmatramo neke, neke svoje bližnje familije, očeve, majke, nene, tetke, sestre i ostalo, koji prko se i neće Allahu vjeru, ili koji srljaju prema džehannemu, I nama teško pada što je to tako. Ali moramo biti svjesni da je naš zadatak da objasnimo i da pozivimo i da pozivamo. Oma alejke illel balav. To je poslaniku Allah kazao. Sallallahu alaihi wa sallam, Na tebi je da dostaviš. Inneke len tehdi men ahbebt. Walakin Allah jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti koga bi volio. Pa čovjek bi najvolio da njegovi roditelji završe kao muslimani i da njegovo pleme bude muslimansko i da njegova uža i šira porodca bude primjer drugima u dobru i da se s tim može ponositi. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je mudar. Dao je čovjeku razum, poslao mu poslanika, poslao mu Kur'an i nakon svega toga čovjek neće uputu, Hoće zabudu farikum fil dženneti o farikum fil sa'ir. Onda ne neboj se, ima skupina za džennet. I ima skupina za džahennem. A i na dunjaluku, kako kaže Kur'an, iako se to odnosi na ahiret, la jeste li ashabu nari wa ashabu džennet. Ashabu dženneti humul faizun. Nikako se ne mogu poistovjetiti stanovnici dženneta, stanovnici vatre i stanovnici dženneta, stanovnici dženneta će biti pobjednici. Pa onaj ko bude u imanu na Dunjaluku i živio po islamu i ponosio se i dizao zastave islama i njegovo srce kucalo za islam i njegova zastava jasna bila to je ashabul dženne. To su oni uz Allahu pomoć. Ako umru na tome, sigurno će ući u džennet. Jer je to Allahu te bareke o ta'ala obećanje da onaj ko se strpi i ko bude na pravom putu inna Allahe la yudiu ajal muhsinin neće Allah zataškati ili zaboraviti a Allah ne može zaboraviti neće Allah dobročinitelje ostaviti bez nagrade ako su umrijeli kao muslimani i kako, kako kaže Kur'an, zalagali se za ovaj din. Mi nastavljamo i dalje sa našim ciklusom, govoreći o takvaluku. Ovo je bila uvertira ono što hoćemo da kažemo. Vi znate kada je Nuhal i Salatu Oseram spašen sa svojim narodom, prvo zbog čega je Allah Đerlešanu uništio Nuhov narod? Zato što su obožavali nešto drugo mimo Allaha Želnešanu. Zato što su silnici bili, zato što su prkosili Allahovim naredbama, nisu izvršavali i prekoračavali Allahove zabrane i smijavali se sa poslanikom, nisu htjeli da ga slušaju. Ali on je 950 godina pozivao i nije se omorio na tom putu. I pozivao u tri smjene i noću i danju ali je to njima samo još više oholost i prokletstvo i kibr povećavalo. I nakon što je spašen u alaih salatu wasalam i oni što su s njim, posao nije završen i dalje svaki poslanik stavlja akcenat na teuhid da ljude slučajno ne bi ponijelo pa počeli Allahu tabarakevu ta'ala pripisivati druga a Allah dželdašanu to prezire. Kaže uzvišeni u 32. ajetu sure Al-Mu'minun, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمَ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون I jednog između njih, znači Nuh alaih salatu wasalam, smo poslali Allahu se samo klanjajte, to jeste Allaha samo obožavajte, Vi drugog Boga osim njega nemate. Zar se nećete bojati? Efela tettegun. Znači takvaluk čuva čovjeka od širka. Ko se istinski boji Allaha tebareke wa ta'ala. Kako da pripiše Allahu druga? Kako da Allaha subhanahu wa ta'ala stavlja na stepe njegovih stvorenja kao što često čujemo ljude kažu da ne bude Allaha i doktora neuzubillah. I to je mali širk. Ali to nije mali grijeh. To je veliki grijeh od Allaha Đalešanu. Jer Allah je uzvišen. I ne može se poslanik ali salatu wasalam staviti na isti rang sa Allahom Đalešanu. A kamo li ostali ljudi? Pa zbog toga je svaki poslanik čitav svoj život potrošio da u tebi poziva. Da ljudi shvate šta znači la ilaha illallah. Jer danas ljudi izgovaraju la ilaha illallah, a nakon toga negiraju. Nemaju oni osnovi sedam šartova da bi la ilaha illallah bilo ispravno iskreno. A vidimo njihova djela. A djela su odraz onoga u šta je čovjek ubijeđen. Dalje kaže Allah te barek ta'ala hvaleći ovu vjeru i hvaleći ovaj ummet kaže uzvišeni وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ Ovaj vaš ummet, a koliko je preveo, ova vaša je vjera jedina prava vjera. Podrazumijeva se, a ja sam vaš gospodar, pa me se bojite. Ovo je jedan ummet, ummet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, A naš gospodar je Allah te barake wa ta'ala koga se trebamo iskreno i ispravno uz Allahu pomoć i njegovu dozvolu bojati. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala u 86. i 87. ajetu postavlja pitanje ljudima koji su razumom obdareni, a oni to moraju potvrditi i to je govor mušnika da oni priznaju da je Allah stvoritelj da je Allah stvorio nebesa i zemlju. Znači, svi ljudi imaju tebhir ar-rububije. Samo možda neće nekada da ispolje, da kažu, ali u dubini duše oni to moraju priznati. Jer su to priznavali najveći mušici Mekke. I zato kaže Allah tabarake wa ta'ala قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ Ul efela tetekun. Upitaj, ko je gospodar sedam nebesa? I ko je gospodar Arša veličanstvenom? Allah odgovorići. A ti reci, pa zašto se onda ne bojite Allah? Znači, ako i upitaš ko je stvorio sedam nebesa i ko je gospodar Arša veličanstvenog, Korkut je sve svemira veličanstveno, što je neispravno, ali to je dokaz da je on bio na akidi maturidijskoj, gdje oni tevile određene ajete, koje Selef nije tako tevilio. Ovdje se spominje arš i mora se kazati arš. Da je Allah htio da kaže, da je Allah htio da kaže da je to svemir, Allah bi kazao svemir. Ali Allah kazao arš i mi moramo priznavati arš Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni će odgovoriti da je to Allah. Efela tettekun. Pa zašto se onda ne pobojite Allaha dželešanu? Kada čovjek vidi tolika stvorenja i kada ne može osporiti da je to da je stvoritelj svega toga Allah subhanahu wa ta'ala, šta mu ostaje na, na kraju? Osim da kaže Allahumme ja'alli minel mu'minin, Allahumme ja'alni minel muttaqin, Allahumme ja'alni minel muwahhidin Gospodaru, daj da budem od mu'mina, daj da budem od bogobojazni, daj da budem od muwahhidina. da budem od onih koji će samo tebe obožavati, jer ti si gospodar nebesa i zemlje, ti si gospodar arša veličanstvenom, ti si stvorio ljude i džine, i vidljivi i nevidljivi svijet, Pa na kraju šta je ostalo osim da kažemo kao što je rekla i Belkisa kada je vidjela Sulejmana alaih salatu wasalam ma Sulejmana lillahi rabbil alamin da se imi predamo Allahu Đalešanuhu gospodaru svih svjetova da primimo Islam a Islam je potpuno predanje a nije rezervisano predanje ili procentualno predanje Efe tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Znači to jedan dio knjige vjerovati, a drugi dio knjige zapostavljati. Mi moramo čitavu knjigu prihvatiti. A nikako kao što su današnji muslimani, jedni su kitab uzeli samo za mrtve, jedni su kitab uzeli samo da naprave neki čejn, da se nešto prouči. Neki su uzeli kitab pa su dobro se pobrinuli, da se ne tumače ajeti koji ne odgovaraju vremenu i prostoru. To je okretanje leđa knjigi. I zato Kur'an kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ A onaj postupi od Kur'ana, njemu je težak život, zar nije tako? Pitaj ljude, želudac je pun ko sviju, i harama i halala. Ali pitaj šta je u njihovim dušama? Čime su opterećeni? Jedni planiraju da se ubiju, jedni se odvodili za neko bliže ili dalje vrijeme. Uglavnom, ostatak je džematul jes. džemat ljudi koji su u pesimizmu, koji su doživili du, du, duhovni poraz, ima je sve crno pred očima. Što bi rekli Sarajlu je upatio ga srda. Sve mu crno pred očima ništa ne vidi, zato što u prsima nema onoga što bi mu vodilja i ovim prenosirač uprije do onoga svijeta. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Nur, a nama treba Nur i molimo Allaha tabareke wa ta'ala da nam osvijetli naša lica i naša srca i put ka njemu, Jalla wa ala, da ne spenemo nikada i da u džennet uđemo i budemo u društvu sa poslanicima, istinim šehidima i učenjacima, to je najbolje društvo u džennetu. Kaže uzvišeni, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Kaže, mi vam objavljujemo jasne dokaze. Primjere života onih koji su bili prije vas i nestali. I pouka onima koji su bogobojazni. Ovaj ajet, 34. u suri Nur, je povezan sa početkom stranice koja počinje gdje kaže Allah tabareke wa ta'ala وَأَنْتِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ I ženite neoženjene i neudate od robova mojih i robkinja i yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli ako budu fukara budu bijeda Allah će im dati iz svoga izobilja. Wallahu wasiun alim. A Allah, znači njegovom ilmu kraja nema. Ovaj ajet nam usko se veže sa ajetom koga smo spomenuli sure Nur. Naime, danas u ovome vremenu vidimo puno ljudi koji izlaze iz svoje prirode ili koji ne smiju da, živiju, da žive prirodno. Vidimo čovjeka 30, 35 godina, 40 neoženjeni. Vidimo mladića od 20, ako se može zvati mladić, jer da je on mladić, on bi bio prirodan. Ne želim nikoga povrijediti, ali smo mi definitivno, djelomično ili potpuno izašli iz svoje prirode. Znači, Allah te barek je u ta'ala preporučuje da se prirodno živi, živi, da se udaju, ne udate. Bile one slobodne ili robkinje, a pogotovo slobodne muslimanke i muslimani. A za nafaku se ne treba bojati. Allah je taj koji nas hrani i kome se treba, od toga se treba risk uzimati. Ako nećemo to, onda ima recept za čuvanje od grijeha. Ali mi vidimo da ljudi se ne žene, ali ne vidimo da se od grijeha čuvaju. Kaže poslanik alaih salatu wasalam, ja mašan šebab, ja من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبغض للبصر وأحصل للفرج فإن لم يستطيع فعليه بالصيام فإنه وجاء له كاشي أمدينو متفق عليه كو نموش od vas كو موش od vas neka se ženi to mu je najbolje i zatim će sačuvati svoj vid i svoj spolni organ. Ako ne može, pa lihi de som, neka posti. To mu je štit. Ko posti danas? Ko se to, ko to može da stane i zaprijeti svom pogledu i ohaviza svoj spolni organ i ne ode u grije onaj ko se drži je vjere, ko je bogobojazan, ko je, znači, shvatio prirodu ove vjere i nije džaba Kur'an ovde postakao da je to bio primjer i način života koji je objavljen još od prije da su ljudi uvijek živjeli u braku, živjeli u toj poročnoj harmoniji, uživali u halalu, a mrzili, a mrzili haram. Nakon toga u 52. ajetu Allah Đelešanuhu posebno objašnjava ili opisiva kako izgledaju oni koji su Allahu tabarake wa ta'ala pokorni i ko će u stvari biti pobjednik u samoj završnici. Kaže uzvišeni وَمَنْ يُبِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَّهُ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Onaj ko se pokori Allahu i njegovom poslaniku i koji se bude Allaha bojao, a prije toga imao straho poštovanje prema Allahu Đelešanuhu, takav je pobjednik. Ovaj ajet je posebi sam zanimljiv. Zato što Allah Đelešanuhu kaže onima koji su apsolutno prihvatili Allaha subhanahu wa ta'ala i pokorili mu se i poslanika alaih salatu salam a onda nakon toga kaže u jahša Allahu jak takvi, imaju znači hušu, imaju skrušenost prema Allahu te barake wa ta'ala i boje se Allaha jalla šanuhu, fa ulajkom ulfaizun. Takvi će pobijediti. Znači čovjek ako želi da zna da li je pokoran Allahu te barake wa ta'ala, i njegovom poslaniku alaih salatu wassalam treba da vidi ima li on straho poštovanje od Allaha Želešanu ima li on skrušenost to su znakovi pokornosti Allahu i njegovom poslaniku alaih salatu wassalam zato molim Allaha tabarake wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo, da nam razotkrije laž, pa da je se čuvamo. Akulu qavli hada ostavila li velikom ostavfiruhu, innehu huva gafuru rahim, u ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنما سورة الفرقان سورة الفرقان سامة posebi pojašnjava ona razdvaja istinu od laži i u njoj Allah tebareke wa ta'ala spominje takvaluk pa ćemo izvući poruke i pouke da bi što pogobojazniji bili i što ispravnije Allaha tebareke wa ta'ala obožavali Kaže uzvišeni u 15. ajetu sure Al-Furqan قُلْ أَدَارِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا Reci, da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali? On će im nagrada biti prebivalište Onaj ko bude bogobojazan ne može nikako a da se ne zaljubi u džennet. I zato uzvišene ovde kaže Kul edalike hajde. Neće nikako Dunjaluk da spomeni. Znači nikako ovde Dunjaluk nije spomenuo. Ali se podrazumijeva, reci je to bolje? To. Znači kada Allah Đerlešanu hoće nešto da omolovažava, onda dadne mu poseban epitet. Znači ovaj dunjavu da vrijedi koliko krivo mušice. Ne bi se kjafir nikada vode napio na njemu. I zbog toga ga Allah Želešanu ovde naziva to. E dalik je hajer. Ono tamo. Onaj. Jel to, jel to, jel to isto? Am džennetul hudil lati mu'idel mutakun. Ili trajni džennet. Džennetul hul od Halid, od Halid. Znači taj vječni džennet. Alleti al mutakun, koji je obećan od strane Allaha dželnešanuhu bogobojaznima. To im je najbolja nagrada koju će dobiti mutakije i to im je trajni smještaj na onome svijetu. A i na ovome svijetu, draga moja braćo, pošto mi živimo na Dunjaluku, treba uspostavljati Dunjalučki džennet. Znate li gdje je Dunjalučki džennet na Dunjaluku? To je ta osnovna ćelija kuća. Žena, djeca, porodica. Ako tu sve štima, onda je to zadovoljstvo tvoga oka. Onda čovjek cvjeta. I zato kod nas, pošto mi ne znamo dove po sunnetu, kada se nešto rodi, muško ili žensko, onaj ko hoće da ti izrazi i učini to, činjeći ti dovu, kaže, molim Allaha da to dijete bude bolje od babi. I babo se ne ljuti zato što ga to raduje. I zato Allah te barek o tada kada opisiva osobine ibadu Rahman, osobine njegovi robova, robova milostivog, oni između ostalo kada se obraćaju Allahu Đelešanuhu, mole Allaha Đelešanuhu dovom, pa kažu وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَضُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Oni kažu, gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se bogobojazni na nas ugledaju. Znači, ako je dunjalučka porodca kako treba i ako hoćemo džennet na ovome svijetu, onda moramo takvaluk unijeti i ostaviti ga u kući i nikako ga ne iznositi iz kuće. Tražiti bogobojaznu ženu, tražiti ambijent i kuću gdje ćemo napraviti Jer je džaru komplet dar, prvo pa je komšija, onda kuća. Mi danas napravimo kuću pa onda vidimo tek da smo od predgrađu žehennema napravili. I da se odatle seliti moramo, da tu za tebe nema ostanka. A kamo li za tvoju djecu? Je djeca što čuju na ulici to, prepričavaju u kući. I zbog toga, ko hoće džennet na ome svijetu, neka voli Allaha te barakevu ta'ala, kao što je to činio poslanik ali salatu wasalam i najbolji muslimani, ashabi, da molimo Allaha dželle šanu rabbena heblena min ezvađina wa durrijatina kurrata ajum ođa'alna lil muttaqina imama da nam Allah šanu dadne čestite žene i od njih čestit porod i da to bude kurratu a'yun da to bude zadovoljstvo naših oka Jer oko, draga moja braćo, ono se smiriva kada nešto lijepo pogleda. Zato će čovjek kada pogleda u džennetu i zato šehidi kada umiru i kada vide te dvije hurije koja dolaze, koje dolaze sa melekom smrti, ukoće pogled. I na mnogim šehidima se vidi osmi. Taj pogled on se zaustavlja na nečemu lijepom. Pa zato to Kur'an precizira da je smiraj oka u čestitoj ženi i u odbojenoj čestitoj djeci. A to je sve na kraju krajeva lijep primjer za druge. Vođa adna lil mutakine imama. Ovo se može tumačiti na dva načina. Prvi je način da se drugi u nas ugledaju. Pa da budemo predvodnici drugima u hajru. Da ljudi im kažu, e ovo je ta porodica. Kamo sreće da i ja mogu ovakav nivo da dostignem. Da i u mojoj kući ima sedam ili osam hafiza. I da se u mojoj kući stalno slavi Allah Želešanuhu. I čini zikri tespih. A s druge strane, može iznačiti vođa Allah lil mutakine imama. Daj da budemo predvodnici bogobojaznima. Jer bogobojaznom čovjeku Ko može biti predvodnik? Samo bolji od njega. Zato što će Boga bogobojazan čovjek, čim vidi grije, odmah reagovati. Neće dozvoliti kao što mi danas. Tolerišemo grije na kvadrat. Na svakom čošku vidimo grije, ali mi nemamo snage da reagujemo. Mislimo da je najmudrije šutati. I onda kada nam srce pocrni, a zbog čega je Allah uništio Beno Israil? Zbog čega je neke pretvorio majmune i svinje? One što je pretvorio u majmu ne kaže da su još tri dana po nekim rivajetima mogli pričati. Pa su došli kod daija koji naređuju dobro, a odračaju od zla. Pa su rekli kamo sreći da smo i mi ovako radili kao smo nekada radili. Ovako smo i mi nekada lijepo pričali i govorili. Ali smo ostavili živanje dobra. A i sami gdje činili? Pa nas je Allah pretvorio i rekao ovakunu qibadatan hasi'in i budite majmuni prezreni. Daj mi na majmunu neki dio da bi ga mogao dijelove prodati i da vrijedi nešto i da je interesantan lijek. Nego se utječemo i od njegovog izgleda i od njegovih poteza, a neko tvrdi da je čovjek postao od majmuna, sretno mu bilo. I neka i dalje tvrdi da je postao iz planetne majmuna, a nas je Allah Tebare Tevo Dala stvorio. I mi to vjerujemo, u to smo ubijeđeni, jer je naš gospodar savršen Allah subhanahu wa ta'ala, a stvorio je čovjeka لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ وَلَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ Čovjeka smo stvorili u najljepšem obliku. Pa kako će onda čovjek ličiti nam, kako će čovjek postati od majmuna? Kad majmunu imamo milion zamjerki, nego je majmun u, u ovom slučaju postao čovjeka. I može opet od čovjeka postati majmun ako ne bude na pravom putu i ne bude radio ono što Allah te bareke wa ta'ala od njega traži. Evo završavamo i sa surom Al-Furqan, a idemo u, u šuru, idemo u suru Al-Shura, u kojoj Allah bareke wa ta'ala nas uči da sve dogovaramo. Wa amruhum shura bainahum, inna među njima vlada sistem dogovaranja. samoj bitci posle Uhuda, posle bitki, poslanik ali salatu wassalam, poslanik Islama, nikoga nije korio. Allah je to samo znači konstatovao. Pa kaže Allah tebareke wa ta'ala وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْغَلِيدَ الْقَلْبَ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلَ اللَّهِ Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Ovde se još jednom spominje šura. Kaže da si ti bio osoba srca prema njima. Da si ti bio gru prema njima. Oni bi se od tebe razbježali. Ima li nigde dokaz? Ima li nigde ikakav govor da je rekao poslanik ali je salatu wasalam direktno ili indirektno? Šta mi ono uradiste na ugužu? Zar vas ja tolike godine odgajam, a vi? Jer to moj proizvod? Nije. Prepustio je stvar Allahu Tebareke wa ta'ala, jer mi često znamo jedni drugima trpiti po 15 godina i 20, neku mahanu, i ko pol mi smo nju havalili. Ali kad dođe pravi čas, onda kada sjećaš se ti šta si ti meni uradio. Pa čije onda halal? 20 godina klanjaš sa tim, to ti je bolje da se sebi stavio nož u prsa, nego to imaš. Jer nož kad se dobro naritaš, ili metak, ili geler, on ostane tu i zamladi oko njega i more se nekako. Ali grijeh on ne miruje, on kola. Zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, e takva hauna, takva luk je ovdje. Uašara ila sadri i talata tamarrat. I tri puta je upravo u prsa svoje rekao ovdje je takva luk. A kaže isto tako, ismu ma hake fi sadri. Ali grijeh je u prsima. On, hake, on znači kola po prsima. I ne bi čovjek volio da izađe ono što je u prsima, pa da ljudi znaju. Ako imaš nešto proti nekog muslimana, ne bi ti volio da to izađe. Zato ti Allah dao grudni koš. Ali će pukanti on od te tegobe ako se ne oslobodimo i ne budemo iskrena srca čuvali i da nam zvoli da oni uđe osim iman. Sura Ešura, kako smo kazali, gdje Allah tebareke wa ta'ala se obraća Musa alaih selam, sada on treba da ide na sveti zadatak, da ide najvećem tabutu svih vremena posle šeitana, Firaunu, koji se uzoholio i koji nered na zemlji čini i kaže da je Bog ne neuzubila. Treba otići Firaunu, pa Allah te bareke od dala postrojava Musa alaih selam, zove ga na raport, da bi ga poslao na taj sveti zadatak. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ إِتِ الْقَوْمِ أَنْ إِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ I kada je gospodar Musao pozvao Musa da ode narodu nasilničkom, narodu Fir'aunovom koji nije bogobojazan, koji se ne boji Allaha tebareke wa ta'ala, I ova sura puno govori o oholosti Firauna i njegovi stajališta. S druge strane govori o oholosti naroda. I vidjet ćete u sure Šura, kada je budete čitali, vidjet ćete tamo da se poslanici obraćaju na isti način i iste riječi ponavljaju svak svome narodu zato što se radi o istom, o istom grijehu. I zato Allah te barek wa ta'ala u 90. ajetu govori kako se džennet približava bogobojaznima. Vo uzifete džennetu lil mutatin, džennet se približava bogobojaznima. A ko su bogobojazni? Samo se vratimo onima koje je Allah opisao. Jamela jemfa u malum vona benun إلا من أتى الله بقلب سليم ووزلفت الجنة للمتقين Na dan kada neće koristiti ni sinovi ni metak, osim ko Allahu donese, donese čisto srce, e onda se dženne takvima približava. U burrizete il džahimu il gavin, ali isto tako se spremio džehennem za one koji su zabludi, koje neće pravi put. Pa imaš ili zabrati jedno, ili te sigurno čeka drugo. 106. ajed sure Šura, u kom se Nuhare i Salatu Oselam obraća tom svom narodu, koji ga je toliko izmučio, 950 godina ga pozivao i svaku 85 godina se pojedano da slivao. Nije bilo lako Nuhu, ali je znao da je zadaća od Allaha velika, i da je to častni zadatak i da se sa tog položaja nu nije smio povući i ostao je dostojan do kraja svoje misije i zato mu je Allah te bareke ve taala dao spomen u Kur'anu spominje ga na toliko mjesta u Kur'anu i on spada u pet odabrani poslanika kod Allaha te bareke ve taala iz qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun i kada nu brat njihov reče njima Oni znači smatra svojim narodom. Šta im je to kazao, ja rab? Mm. Fattakullaha wa adi'un. Bojte se Allaha djelašanuhu i budite mu pokorni. A prije toga je kazao inni lekum rasulom, amin. Zaista sam ja vama. Odabran od Allaha djelašanuhu, podjedljivi poslanik i zaslanik. Fattakullaha wa adi'un. Zato... Budite pokorni Allahu Đalešanuhu, bojite se Allaha Đalešanuhu i budite mu pokorni. Ali šta uglavnom govori ovom narod? Znate, evo i danas pogledajte. Pitajte ljude, pa dobro, dajte nam našte grijeh. Činimo mi to zinaluk? Pijemo li to mi alkohol? Jedemo mi kamatu? Otimamo li tuđi metak bespravno? Buljimo li u tuđe žene? Buljimo li u tuđe žene? Živimo svojim životom. Pa što nas ne ostavite na miru? Ili zašto i vi ovako ne živite? Kaže Nuhov narod, obraćaju se Nuhu ko fol, a tako kažu ovi i govorči do sudnjega dana. Kalu enu minu leke, od teba ardalun. E, e, Kaže da mi tebi vjerujemo, a tebe slijede najobičniji ljudi. Ardal u arapskom jeziku je ljudi, do čije se mišljenja nimalo drži. Fukara. Bjedan. Koji kad nešto i kaže, ljudi kažu, ma šta će on nemat dvije marke u džepu? Ali takvi ako budu iskreni, Allah subhanahu wa ta'ala će njima podići stepenje. I oni će biti top tema. I nima neće trebati džango plakate. I za njima će horati špijuni bumini. Špijuni će stalo dolazati, kao čekaj da nam se nebo te kontroli. A mu'mini će pravi kazati Allah je pomogao poslanika sa Bilalom Habešijom i Selmanom Farisijem i Suhejbom Rumijem i tim Ebu Zadrom koji je dojuče iz bandijskog plemena poticao. Allah je nije uzdigao zbog čega? Zato što su uzeli zastavu islama kako treba. Zato molim Allaha tebareke wa ta'ala da i mi budemo iskreni Allahovi robovi muslimani, mutekije, koji će izabrati, koji će izabrati na izborima poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Mi smo njega izabrali još kada su naše duše mimo nas bile, kada je bio ugovor između Allaha i nas i kada nas je Allah upitao, arestu bi rabbikum, zari ja nisam vaš gospodar? Duše su rekle, bela, ošehidna, Mi svjedočimo da je to tako. Znači, mi smo davno pod ugovorom sa Allahom tebarekemu ta'ala da ćemo izabrati poslanika, ali i salatu wasalam. A on je dostavio vjeru koja ulazi u politiku i u bolnicu i u kuću i na brdo i u fabriku i u džaviju. Put poslanika, ali i salatu wasalam je put vjernika. Pa molim Allaha te bareke tebarekemu ta'ala da nam pokaže istinu, istinu da je slijedimo. da nam razotkrije laž pa da je se čuvamo. Allahuma izgled islama wa izgled muslimin, wa adilla širke wal mušrikin, واnsur ibadaka al muvahidin. Allahuma arin al haqqa al haqqa wa zutna tiba'a, wa arin al batila batila wa zutna štinabete. Allahuma rudda al mushnaka ila al islam raddan jamila. Allahumma habib ilayna al imana wal qur'ana wal sunna, wa zayin hum fi kulubina wa kadrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan.